Ani sme to od neho nepotrebovali vyžadovať, vedel, ako sa má zachovať a už si teda ide aj svojim tempom. Konkrétne 6. mesiac v poradí, ktorému rok čo rok hovoríme teda jún. Tri dní z neho sú už minulosťou a ďalšia tradícia, ktorú nemožno zmeniť, to je aktuálna štvorka. Inou ale bude zvuková kulisa, Samozrejme v prípade, že opäť nesiahnete po tom, čo vám v tomto čase znelo napríklad včera, Práve sa začínajúca petrolejka ponúkne totiž to obsah, aký tu určite ešte nebol, no a pomiešame aj to, čo by sa v jednom programe hneď tak ľahko neobjavilo. Prejdeme však od slov k činom a nech sa vám hlavne príjemne počúva z Banskej Bystrice. Zdraví Peter Kršiak. nezmizí, nikam nezmizí, že u nás Shakespeare začne psát, Nirvana z Beatles budou hrát, že nejsme cizí, že nejsme cizí. A čas od času jen tak pro okrasu do mraku pouštět bubliny Stačí znát přesnou trasu a jít bez kompasu až hranicím vysněno krajiny. Kde ve všech ulicích blízko, neznáme nízko, že môžem nechat vodu vzplát, Atlantidus musí stát a všemu jsme blízko, a všemu jsme blízko. A čas od času jen tak pro krasu na zdi paneláku kreslit květiny Poznat přesnou trasu a jít bez kompasu až k hranicím vysněno krajiny. Ať ty sny trvají dlouze a zmizí a do úvodu ideálny interpret, to je práve ostravský rodák Richard Krajčo, Prvý júnový deň jeho narodeninovým od roku 1977 no a postupom času sa stal teda spevákom, gitaristom, skladateľom aj hercom, moderátorom lídrom kapely Krištof vyštudoval dramatický odbor na Janáčkovej akadémii v Ostrave na tú gitarku začal hrať keď mal 14 bola tam punk folková formácia pod názvom The Krištof, ktorú zakladal v 95. v Havířové a začínali pôvodne ako trojka. V 2001. vydali premiérový album Magnetické poleno a Lolita. To bol taký prvý úspešný titul, ktorá sa stala dokonca najhranejšou v aktuálnom období a o rok neskôr ponúkli projekt v Siločarách s ďalším výrazným titulom obchodník s deštem. Úspešný bol aj Mikrokosmos, respektíve Rubikon. Na jeseň v roku 2007 sa už e, tak trošku bilancovalo na výberovke najväčších hitov s názvom Poločas. Vyskúšal si aj úlohu moderátora, hlavne vďaka televíznej hitparáde Medúza, ktorú moderoval od roku 1998. Nebol na to sám. No a rok neskôr dostal aj prvý angažmán v Ostravskom divadle Petra Bezruča. Jeho prvá postava to bol Hamlet, pričom bol aj najmladším Hamletom v dejinách Českého divadla. Potom sa dostal aj do Národného, pražského samozrejme a od februára 2005 aj k moderovaniu v rádiu, ale boli tam aj tie filmy Trosečníci, Nuda v Brne, Postkojtum, Non plus Ultra, Sametový vrazy, No ale hlavne teda muzika, ktorú má možnosť dodnes ponúkať práve s kapelou Krištof. My sme počúvali pesničku, ktorá tu zastupuje už v tomto období 10 ročo, rokov známy to projekt s názvom Srdce být pesnička Vysneno krajina, ktorá nám urobila taký úvod do aktuálnej petrolejky. Dnes si budeme všímať hlavne 4. júnový deň, ktorý je 155 v aktuálnom kalendári meninový oslávenec na Slovensku to je Lenka, meno pomerne obľúbené, odvodené od skrátenej formy mena Helena, ktorého význam teda je svetlo, alebo môže to byť aj o Magdaléne, pochádzajúcej významovo teda z palestinského mesta Magdala. V Českej republike má sviatok Dalibor, majiteľ mužského krstného mena slovanského pôvodu, ktoré vzniklo zložením výrazu ďalej a boj. Významovo je tá oddiaľovač boja. Aj opera Dalibor môže niekomu vyskočiť, autorom Bedřich Smetana. Je to spracovaná česká legenda o rytierovi Daliborovi z Kozojet, ktorý bol koncom 15. storočia, keď vládol Vladislav II. Jagelonský väznený na Pražskom hrade. Dnes tu máme aj Medzinárodný deň, konkrétne nevinných detských obetí agresie, Vyhlásila to Organizácia spojených národov pred 43 rokmi na výročie nevinných palestínskych a libanonských detí obeti izraelského vpádu do Libanonu. Aktuálne sa to tam tiež žiaľ nemá to ďaleko od nepokojov, respektíve blízko k nejakému upokojeniu. Cieľom tohto dňa je pripomenúť ľuďom, že na celom svete existuje veľa detí. Pozor, na celom svete ktoré sú obeťami fyzického, duševného a emocionálneho zneužívania. No a v tento deň zvykli aj prebiehať nejaké tie informačné kampane. Žiaľ, nepomáha to. Veľmi inak by ani aktuálne na miestach, ktoré boli spomínané, nebolo také horúce a smutné, ako je to aj v tom roku, ktorý máme momentálne v kalendári. Udalosti jednotlivci, toto všetko postupne, plus samozrejme hlavné piliere, ktoré budú dnes dominovať, keďže tu máme pár celkom zaujímavých výročí, tak si posvietime na ne, hlavne teda na tandem Karel Šíp a Marian Kochanský. Karel Šíp si 1. júna pripomenul 80. narodeniny a Marian Kochanský by práve dnes 4. mal 70. To sú postavy, ktoré asi neprekvapí, že budú dnes dominovať vo viacerých nahrávkach. No a pokiaľ ide o trikolóru, bol tu deň detí, tak niektoré z takých detských produktov, respektíve interpreti aj toho ranného veku by mohli práve toto vyplniť a vyplnia to, ale predtým, ako sa k tomu dopracujeme, ďalší oslávenec z 1. júnového dňa. Pohybovala sa v tých prvých rokoch svojho života hlavne v Liptovskom Mikuláši. No a potom sa dostala na post speváčky po boku Janka Lehockého, Jozefa Paulínyho v skupine Modus, Ivona Novotná, aktuálne teda Procházková, žijúca nedaleko Prahy. Už je to, čo sa týka muziky, zrejme minulosť. Sama necítila, že by mohla byť e, osobou, ktorej nejak robia dobre priestory veľkých športových hál a štadiónov, skôr niečo také komornejšie, ale to sa s pesničkami, ktoré mala možnosť naspievať v tých 80 -tých rokoch ako členka modusu. Až tak veľmi sa to nezlučovalo, no ale zostali tu nahrávky, e, ktoré mala možnosť zrealizovať, tak si poďme jednu z nich pripomenúť. tanečná pesnička z 80 rokov, mala 20, keď sa dostala práve k takýmto titulom v moduse Hob Hob Malí žiaci. Potom aj nahrávka karty sú už rozdané, mala celkom zaujímavú odozvu, titul Vlaky s rokmi, to bola prvá LP platňa, ktorú s modusom Ivona Novotná točila tou dvojkou a zároveň teda aj posledným projektom Keď sa raz oči dohodnú aj tam v titulnej pesničke s Jozefom Pavlínim si mala možnosť zaspievať aj v ďalších tituloch Snívaj lieté beža skáč v rozopnutej bunde 6 minút skús bolo tam viacero zaujímavých titulov v ktorých tiež jeden z aktuálnych interpretov a hlavne oslávencov eh, mal možnosť eh, naspievať konkrétne teda Ivona Novotná, ktorú sme si takýmto spôsobom pripomenuli, aktuálne teda už tej muzike až tak veľmi blízko nemá, ale sú tu aj iní, na ktorých si ešte zaspomíname. Poďme ale za udalosťami najskôr, ktoré nám aktuálny kalendár ponúka. Prvé historicky zaznamenané zatmenie slnka, to sa písal ešte rok, kto vie, či sa písal vôbec, 780 pred Kristom, pokiaľ ide o kalendáre, kedy si ich začali vešať na stenu, či tam mali dokonca, že 780 pred Kristom, to asi ťažko. 1070 bez stovky v jaskyni nedaleko francúzského mesta Roquefort vyrobili údajne prvý plesnivý syr, ktorý aj takto nazvali Roquefort, polotvrdý, plesňový, vyrábaný z ovčieho mlieka s výraznou ostrou chuťou, v roku 1666 v Paríži uviedli premiéru dodnes e, svetoznámej a hrávanej divadelnej hry Mizantrop od legendárneho Moliéra, dramatika, ktorý autor údajne stvárnil vlastnú zložitú povahu. Aj bratia Jacques Etienne a José Michel Montgolfierovci sa zviditeľnili v roku 1783, keď vypustili z trhového námestia vo francúzskom Manonaj do výšky 1800 metrov prvý balón bez posádky napustený horúcim vzduchom. Expresný vlak s názvom Transcontinental Express dorazil v roku 1876 do San Francisca po prvej transkontinentálnej železnici. Trvalo mu to na tú dobu len 83 hodín a 39 minút po jeho odchode z New Yorku. No a prvé auto Henryho Forda absolvovalo o 20 rokov neskôr v uliciach Detroitu skúšobnú jazdu. Predviedol tak svoj prvý benzínový automobil. Toto predchádzalo ešte 20. storočiu, ktoré si tiež zmapujeme potom, čo si pripomenieme prvého z výraznejších jubilantov, ale dovolím si ponúknuť teda iba jednu pesničku. Ono by sa ich našlo viac, aj keď e, dosť často by sme mohli naraziť čisto len na inštrumentálne záležitosti. Tá 90 sa spája s tretím júnovým dňom. Narodil sa v obci Police nad Metují a neskôr sa stal dirigentom, aranžérom a hráčom na trúbke. Konkrétne Václav Hipš, môže byť, že meno mohlo byť povedomé. Jeho otec aj dedo boli kapelníkmi v Dychovke, on sám bubnoval už ako 7-ročný v Ocinovom orchestri a keď mal 20, tak ukončil štúdium na štátnom konzervatóriu tú svoju profesionálnu dráhu začínal ako hráč na trúbke v orchestri Zdenka Bartáka, ale staršieho. V roku 1960 nastúpil do novozaloženého tanečného orchestra Československého rozhlasu, neskôr sa stal jeho dirigentom no a od roku 1975 už viedol svoj vlastný orchester Václava Hybša. Natočili celý rad albumov, a aj e, s mnohými interpretmi mali možnosť spolupracovať. Jedna z takých najvýraznejších nahrávok, kde je Václav Hybš dokonca autorom hudby, tak e, tá je z 12. októbra roku 1974. Vzniklo to v štúdiách Československej televízie. No a za spevácky mikrofón sa postavil Jirka Korn. On tú pesničku cvičil častokrát za volantom automobilu, takže to mohlo byť celkom komické, keď zastavil niekde na križovatke a <laughs> tí, ktorí stáli prípadne vo vedľajšom pruhu, si mohli vypočuť, ako sa pokúšajú odlovať, pretože môj dedeček mne učívával a toto sa Jirkovi určite podarilo. Thank dědeček byl fost a tvrdil jedno. Kdo neumí odlovat, není chlap. A taky se nikdy neožení. A když se ožení, tak špatně, když neumí odlovat. trojka odpálil. Orchester Václava Hybša, ten ponúkal aj svoje radové albumy. Hybš hraje polku, Hybš hraje operetu, k tanci. Neskôr si založil vlastnú agentúru, ktorá manažovala vystúpenia tohto orchestra. Z toho neskôršieho obdobia to boli albumy opereta, muzikál alebo snení kde s orchestrom účinkoval aj huslista Jozef Suk a v 2011 to bol aj klasický vianočný album Šťastné Vánoce. V novembri 2013 zase vyšiel album Hipš hraje o lásce, takže tých projektov neúrekom, no a z pesničiek, ktoré sa naozaj tešili zaujímavé pozornosti, tak to, čo sme dopočúvali, je výstavný kúsok. Mnoho imitátorov sa práve k tejto pesničke dosť často obracalo čelom a Jirka Korn si aj vďaka nej mal možnosť užiť celkom zaujímavú pozornosť. Samozrejme jeho Iveta z toho predchádzajúceho obdobia bola tiež jednou zo zaujímavých ale spolupráca s Václavom Hybšom, tak to je práve toto, čo sme si pripomenuli. Tam on mal možnosť ešte samozrejme aj s Valdemarom Matuškom istý čas e, z nejaké tie nahrávky natočiť, hlavne námornícke pesničky, aj to by sa dalo povytiahnuť, ale nespadla voľba na túto nahrávku. No a než sa pozrieme ďalej, tak opäť pohľad do kalendára, to 20. storočie. No, bolo to tiež pestré. V štáte Massachusetts eh, v roku 1912 došlo k historickému mm, zlomu. Stalo sa prvým štátom v Spojených štátoch, kde stanovili minimálnu mzdu. Ideálne je, keď je čo najvyššia samozrejme. Mocnosti dohody, konkrétne Spojené kráľovstvo, Spojené štáty, Francúzsko a Taliansko a predstavitelia Maďarska podpísali v roku 1920 v paláci Grand Trianon vo Versailles tzv. Trianonskú mierovú zmluvu. Tá potvrdila rozpad Rakúsko-Uhorska, stanovila hranice nástupníckých štátov vrátane Maďarska. Maďarska v americkom meste Oklahoma City v roku 1937 začali návštevníci vtedajších supermarketov ako vôbec prvý na svete používať nákupné vozíky. No to bol moment, keď mnohí pocítili, že si môžu z obchodu odviesť toho podstatne viac, ako by to odniesli v košíku malom do ruky branom. V nemocnici na Bulovce v 1942 zomrel na následky atentátu z 27. mája zastupujúci ríšsky protektor v Čechách a na Morave Reinhard Heydrich. Toto je historický okamih. Generál Juan Domingo Perón, ten sa v roku 1946 stal poprvýkrát prezidentom Argentíny, on ním bol potom ešte aj v 50. rokoch a 70 v roku 1979 v Juhoafrickej republike odstúpil prezident Johannes Baltazar Worster z postu hlavy štátu po odhalení škandálu s ovplyvňovaním tlače, a to ešte z roku 1974, čiže už to bolo 5 rokov v tom čase. Od toho momentu, no kde sme dnes, samozrejme, čo sa týka ovplyvňovania. Čína a pekingský priestor s názvom Námestie nebeského pokoja Tiananmen, rok 1989, e, čínska armáda pomocou tankov na príkaz stranického vedenia brutálne potlačila študentskú demonstráciu. Hovorí sa tomu tiež niekedy ten pekingský masaker. Toto trvalo od 15. apríla a do 4. júna roku 1989 a v tom istom roku aj v Poľsku bolo celkom živo. Solidarita sa stala víťazom prvých čiastočne slobodných parlamentných volieb po 40 rokoch, keď sa drvivou väčšinou podarilo poraziť e, súdruhov, ktorí boli dovtedy pri moci. No a to je v podstate aj taká posledná výraznejšia udalosť z 20. storočia. To aktuálne tiež ponúka pestru sériu správ, ale k tomu až po spomienke na Milana Černohouza. Predsa len je tu 5 rokov od jeho odchodu, pretože toto je moment, ktorý si teraz pripomíname a budeme pripomínať pesničkou. On bol ročník 1943, rodák z Kolína. Jalkovo vyštudoval spev na Brnenskom konzervatóriu, to neznamená teda, že otvoril okno a spieval z domu a v Brne ho počuli. Vystupoval potom s orchestrom Gustava Broma, čo si aj pripomenieme. V tom rozhlasovom orchestri Štúdio Brno e, tam boli tiež nejaké kontakty a s týmito telesami v podstate natočil približne 900 rôznych pesničiek. My si ho pripomenieme v nahrávke z roku 1975 práve v Československom rozhlase v Brne zrealizoval nahrávku autorskej dvojice Mojmír Bártek, Jaroslav Dvořák a s orchestrom Gustava Broma. Titul s názvom Píšu křídou správu. Thank you. svieti. Láslo zpátky vrací díky. Zprávu dávám poštou raní. Poštou raní. Píšu křídou spěšné vzaní. Čti si je a zpívej, prošel tu čas a minul nás, tak ven to ďas, proč jsem ti hrál. Prý nejsem chlap, jen si mě trap a nevíš, teď smát, vítr pán není to vtip, já dám ti tip, bude no zaslíp, až půjdu dál. Píšu pozdí přijdou, jiní po mně přijdou, na na na. zbytečné psaní. Na ploty křáky marně svítí. Vás zpátky vracím sníh. duše psaní. Šti si je a zpívej, prošel tu čas a minul nás, tak vem to ďas, proč jsem ti hrál. Prý nejsem chlap, jen si mě drap, nevíš ty sváp, kam vítr pál. Není to tip, já dám ti tip, a bude zaslíp, až půjdu dál. Víš, že pozdě přijdou, jiní po mně přijdou, na, na, na, na. Milan Černohous, ktorý sa narodil 20. apríla roku 1943, spomínaný letopočet. No a v polovičke 80. rokov minulého storočia e, tam to bolo aj o dychovke. Spojil sa s formáciami, ktoré aj týmto smerom vykročili, bol aj dobrým v rámci swingového spievania. No a neskôr v rámci dychovkového repertoáru tiež sa tam objavilo viacero zaujímavých titulov, ale toto dnes riešiť nebudeme jeho odchod, ten sa spája s 1. júnom roku 2020, takže 5. výročie. Nebol zase až tak výrazný pre mnohých, ale komu česť, tomu česť. A aj vďaka tomu jubileu tu dnes zaznela pesnička, ktorá mám pocit, že až tak veľmi často sa už e, z rozhlasového vysielania k poslucháčom nedostáva. Podstatne lepšie je na tom autor, ktorého si budeme pripomínať v tých nasledujúcich nahrávkach, pretože 80. výročie narodenia Karla Šípa, tak to by bol hriech, keby sme to obišli, nielen teda vďaka tomu, že svojho času bol aj našim hostom po Skype, ale stal sa aj ako textár jedným z celkom výrazných, je tu viacero titulov, ktoré doslova zľudoveli. No a my si niečo pripomenieme z tejto sorty nahrávok, po tom čo si prejdeme ešte zvyšné udalosti, ktoré nám ten 4. júnový deň ponúka z toho ostatného obdobia Japonsko v roku 2002 ukončilo v tento deň proces ratifikácie tzv. Kyotského protokolu týkajúceho sa globálneho oteplovania. Dokument krajina podpísala už v 97. na pôde OSN počas konferencie o svetovej klíme. Bosnianskí moslimovia, ktorí prežili masaker v Srebrenici, vzniesli v 2007 žalobu proti OSN a holandskej vláde za to, že v lete pred 30 rokmi neochránili civilistov pred jednotkami bosniansko-srbskými. Do Prahy v roku 2007 prišiel na svoju druhú návštevu americký prezident George Bush. Čínska tenistka Na Li sa zapísala do histórie 4. júna 2011. Stala sa víťazkou ženskej dvojhry v Paríži na Roland Garo. Vybojovala pre Čínu historicky prvý singlový titul z podujatí Veľkej štvorky, kde teda patrí Australian Open, potom Roland Garros v Paríži, Wimbledon a aj americký tenisový e, turnaj. No v 2012 holandský milionár Erik Herema uskutočnil doteraz najlukratívnejší predaj auta v dejinách ľudstva – športové vozidlo, bolo to Ferrari z roku 1962, predal istému nemenovanému americkému podnikateľovi za, teraz si podržte všetko, čo môžete, 35 miliónov eur. Si predstavte, že máte doma takéto <laughs> drahé auto, ani nemáte dom, ktorý toľko stojí. No, v 2014, to sa týka Slovenska, manželstvo medzi mužom a ženou od septembra 2014 požíva vyššiu ústavnú ochranu. Zmenili sa aj pomery v justícii. Poslanci Národnej rady v tento deň schválili široko diskutovanú novelu ústavy, ktorú pripravili Smer, SD a kresťansko-demokratické hnutie. Za tú právnu normu hlasovalo vtedy 102 poslancov zo 128 prítomných. Záverečná informácia alebo udalosť, tá je už 8-ročná. Na majstrovstvách Európy slalomárov na divokej vode v Slovensku vybojoval zlatú medailu Alexander Slavkovský. Nemáme tých zlatých medailí toľko, každá poteší. No a v dnešnej dobe ešte viacej. Teraz by mohli potešiť nahrávky, pod ktorými ako textár je podpísaný Karel Šíp, Známe bolo aj jeho manželstvo s Marcelou Holanovou, s ktorou má syna Karla. No a pre ňu písal pesničky, v ktorých ako keby ju tak trošku aj pripravoval na to, e, že to nebude dvakrát ideálne a že to jedného dňa môže aj skončiť, lebo čo pesnička, <laughs> tak to tragický príbeh. Ja som tvá stála a netelefonuj už, netelefonuj už, ani dnes, ani zítra a podobne napokon ani tá úvodná do tohto bloku nie je až tak optimisticky nastavená. Prerábka skladby z repertoáru Anny Rustikáno v tej českej verzii dostala názov Ráno. Ráno. prostě slz nepolikám. Je tu ráno, tak jsem zase sama s pocitem, že v srdci mám rozestláno. Byt jak po vymření odejel si Bůh ví kam, autostrádou v duchu vracím se zpět s ním. Jak mi poplet hlavu zpíval si a k tomu hrál na pijánu opět a stravu hlasem, kterým boural sám. Čelentáno. Ženská, když se zblázní do umělce, je to pech, je to drámo. Tak je bez kusu, žije po plusu a pak pro cestu a ten jeho prstoklad. Žádná sláva, ženská, když se zblázní do umělce, co ho svět neuznává. Než ho zatratí, i zaplatí a pak proklad. No, Marcela Holanová užila si toho veľa v pesničkách, ktoré jej Karel Šíp otextoval tie cesty lásek, ja som tu a stála, to už spomínané bolo. Ešte k tomu možno pridať aj diela typu Tví oči lžou, e, Jestli je na nebi Bůh, já už nejsem tvá, alebo vím, že si právě sám žárlím. No a to zvládnem, tiež jeden zo singlov. My sme počúvali tú nahrávku, ktorá v 85 sa objavila na trhu a stala sa jednou z najvýraznejších a v podstate tak naštartovala aj tú kariéru výraznejšie hoci Marcela Holanová spievala už aj v tých 70 rokoch. Čo sa týka ale Karla Šípa, ktorého máme možnosť teda riešiť ako scenáristu, textára a moderátora, Narodil sa toho 1. júna 1945. V Prahe vyštudoval produkciu na strednej priemyselnej škole filmovej v Čimeliciach. On mal už skúsenosť z divadla, hlavne v Ostrave, kde s rodičmi eh, chvíľočku sa mal možnosť nachádzať. Do 73. pracoval ako produkčný v Československej televízii. S muzikou začínal v roku 1970 ako hráč na bas-gitaru skupine Faraón, kde sa tiež e, premiérovo stretol s Jaroslavom Uhlířom, s ktorým potom vytvorili dvojicu a tá bola populárnou hlavne vďaka televíznym reláciám. Oni sa začali pravidelne objavovať v silvestrovských programoch od roku 1980 zhruba, no a od januára 78 do decembra 86 autorsky pripravoval a spoločne s Jaroslavom Uhlířom tiež uvádzal hudobno-zábavný program, taký súťažný mesačník s názvom Hit Šaráda, ono sa to dočkalo aj z tého vydania, ale prišlo aj na e, rovnomenný klubový program, v ktorom popri dvojici Karel Šíp Jaroslav Uhlíř vystupovali na striedačku aj z dnešného pohľadu legendy Karel Kahovec, Vladimír Míšík alebo Petr Novák. No a na tento program od 84. nadviazal taký voľne komponovaný javiskový program Šaráda hitů, prinášajúci najlepšie čísla práve z hit Šarády. No ale zaujímavé bolo aj to, keď sa pred spevácky mikrofón postavili aj obaja páni, Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp, a začali ponúkať pesničky, ktoré zvyčajne teda Jaroslav Uhlíř zhudobnil, Karel Šíp k tomu dodal text. Tá nasledujúca e, bude čiastočne takto zrealizovaná, pretože textárom sa v tomto prípade stal Zdenek Svirak, ktorý s Jaroslavom Uhlířom potom následne mal možnosť dlhé roky spolupracovať, hlavne pri vzniku detských titulov a pesničiek pre deti ale pre dospelých vytvoril tiež nahrávku, ktorá si eh, získala celkom slušnú odozvu od poslucháčov a my si ju teraz pripomenieme. Ešte z roku 1983 je tento single a kapela Mour Jaroslava Uhlířa tá sa postarala o hudobné podklady v nahrávke s názvom Prolhané Karel. Karel žije že devčicám slibujem. oslávenec aktuálny sa stal skôr tou pozitívnou postavičkou aj vďaka televíznym programom, ktoré boli tými ďalšími pripravovanými Gala Super Show e, postavená na rovnakom type humoru bezprostrednom prejave hlavných protagonistov a získalo si to obľúbenosť už v podstate v rámci hit šarády na rozdiel od nej, ale nebol nový program e, tak zviazaný schémou pesničkovej súťaže, čo ponúklo teda autorom aj ďalšie možnosti. No a záznam najlepších čísel z Hitcharády, ten bol potom aj zachovaný na LP platni Šíp a uhlíř v Hitcharáde. Obdobným výberom bol aj titul Gala Super Show, e, ktorý bolo možné si dokonca zadovážiť na videokazete. No a prvé pesničkové texty, keď sa k ním dostaneme, tak tie začal písať už v kapele Faraón, kde bol takou výraznou speváckou postavou Jirka Schellinger. Boty deravý, dráty pletací, ja a Rudolf. Bola tam aj skladba Šlapací kolo, ktorá sa stala jednou z takých výrazných tejto formácie. No a potom Jirka prešiel k eh, Františkovi Ringovi Čechovi, takže ešte aj pesnička Nemám hlas ako zvon, ktorá sa stala titulnou tej prvej profilovky to bola spolupráca s Karlom Šípom, ale celý rad textov písal pre Marcelu Holanovú, nájdeme tam skupinu Olympic, Karla Gota, Leonu Machálkovú, prípadne Vieru Martinovú, Víťu Vávru, skupinu Turbo a tiež kapelu Plavci. Tá nasledujúca nahrávka tá sa objavila na albume Erb toulavého rodu, tiež je to rok 1983 keď sa to točilo v štúdiách Československého rozhlasu aj s tamojším tanečným orchestrom. No a vznikla skladba, ktorá si získala výraznú popularitu, ale na druhej strane boli tu aj samozrejme odporcovia takýchto e, spievajúcich titulov, kde teda to mohlo zdvihnúť e, zo stoličiek v podstate celé sály, ale e, aj Karel Šipto v jednom z takých jubilančných rozhovorov spomenul, že tu boli tiež eh, tzv. emigranti, ktorí keď odchádzali z niekdejšieho Československa, tak to komentovali aj slovami v krajine, kde sa spieva promovaní inženýři, ja žiť nebudem. No, ale je to tak či tak pesnička, ktorá dá sa povedať, že doslova zľudovela a to aj vďaka samotnému autorovi textu. Já studoval a studoval a budoucnost si budoval. Má máma chtěla, aby ze mě, ze mě měřič byl. Pak v běhu věcí nastal zlom, já došel jsem si pro diplom, teď už někde je v kapse, čím se splnil mámin cíl. Mé nadání je všestrané, jsem bystrý, moje sestrané, však strojařina potkala mě asi omylem. Proč já je na tu školu les, když nevymyslím vynález a nikdy nepochopím to perpetuum mobile? Promovaní inženýři, sinus, kosinus, deskriptíva, promovaní používá promovaní inženýři. Sinus, kosinus ve a promovaní inženýři. Hlavy študované. Nemám IQ vynálezce ani za jménem CSC, však mám rád hudbu, což je, myslím, povahový klad. Pracujem ani nemrknem, když rýsujeme za prknem, tak není divu, že si chceme taky zaspívat. I když jsem v jádru technokrat na banjo umím zavrnkat, můj kolega zas na kontraba slušně pasuje. Tak přesto, že jsme vzdělaní, teď klidneme si do tlaní a budem všichni rád a zpívat, kolik nás tu je. Promovaní inženýři, sinus, kosinus, deskriptiv a promovaní inženýři. Kdo je tu inženýr, tak s bývá klamovaní, že Sinus, kosinus, deskriptiva, promovaní, že Hlavy študované, promovaní, že Sinus, promovaní, Kdo je tu inženýr, ať s námi zpívá, promovaní, že Sinus, kosinus, stezky, víno, chromovaní želíři. Kdo je tu jenže i neznámy, zpívá promovaní želíři. Sinus, kosinus, desky, víno, chromovaní želíři. Hlavy študované, Poďme si posvietiť ešte na tú hereckú stránku 5 filmov by malo byť takých výraznejších, kde sa objavil, aj keď samozrejme iba v takých mini pozíciách Homolka Tobolka, Vrchní prchni, Marcela křtiny, Líbáš jako Bůh, alebo Proč budím se včera, tam, ak sa nemýlim, hral predavača v drogerii zo seriálov Divadlo jednoho diváka, Případ pro zvláštní skupinu, Hospoda, redakce Škoda lásky alebo e, prípady prvého oddelenia v jednej z častí. No ale aj tak sa to najčastejšie spája s tými mm, moderovanými programami. A tých už bolo teda tiež pomerne dosť, ktoré mal možnosť e, Karel Šíp aj vymyslieť, aj moderovať, e, horoskopičiny, skopičiny, teatr, paškal, všechno párty, rozjezdy pro hviezdy, no e, všechno párty to by malo byť aktuálnym programom, stále uvádzaným a stále aj hojne sledovaným. Textársky, keď niečo zase povytiahnuť, tak opäť jednu z pesničiek, ktorá sa dodnes teší celkom slušnej pozornosti. Pôvodne mala byť len e, spievaná speváčkou Marcelou Holanovou. Tá potom od Dunavy zaspala v štúdiu Karla Svobodu, kde to všetko vznikalo a prebudil ju len hlas interpreta, ktorý si to skúšal a potom vraví autorom, to boli práve Karel Svoboda a Karel Šíp, že e, pánové, proč tohle nespívám ja? No a napokon z toho vzniklo dueto, ktoré zaznamenalo teda výrazný ohlas a samozrejme Karel Gott a Marcela Holanová. Oni natočili spolu dva zaujímavé songy, ale tento sa stal predsa len takým výraznejším. Čau, lásko. Čau, lásko. sledoval aj program Možná přijde i kouzelník. Môžu sa tiež vybaviť Jaroslava Hanušová a Zdeněk Srstka, ktorí na playback ponúkli <laughs> svoju podobu tejto pesničky. V prípade Karla Gota tak dali by sa ešte samozrejme povytiahnuť aj ďalšie tituly typu Když muž se ženou snídá, Kakaová, Hymna blížních, Nalít sem tvarům tvých blues, Půlnoc v motelu Stop, všichni mi strážní andělé, žít alebo seriálová krev toulavá, tiež s melódiou Karla Svobodu, to vzniklo pre seriál Cirkus Humberto, tak tam všade podpísaný pod tým textom práve Karel Šíp. On aj ten druhý duet s Marcelou Holanovou otextoval, náš song, kde spolu s Karlom Svobodom sa postarali o jeden teda o muziku, druhý o text a Karel Gott chcela Holanová o tú interpretáciu. Tá melódia zaznela zase pre zmenu v slovenskej rozprávke Sol nad zlato, ale iba melódia. Ten text e, vznikal už pri inej príležitosti. V každom prípade možno povedať, že texty Karla Šípa tie sa vždy vyznačovali takou hravosťou, dobrou pohodou a dá sa povedať, že bol jeden z prvých, ktorý sa nebál vniesť do tzv pop music, humor do tých textov a výrazne tak ovplyvnil aj ďalších textárov, medzi ktorých po tejto stránke treba zaradiť aj Františka Ringo Čecha, e, napríklad Ivana Mládka alebo Zdenka Svieráka. Karel Šíp to zvládal bravúrne a dá sa povedať, že aj v tej záverečnej pesničke tohto bloku, kde si opäť pripomenieme spoluprácu s Jaroslavom Uhlířom. Ono to v podstate v tom 95. sa skončilo, čo sa týka toho oficiálneho vystupovania. Medzi tým ešte bolo možné vidieť ich aj po boku Petrianu v takom projekte s názvom Triky a poviery, kde tiež humornou formou sa snažili ponúknuť svetové hitovky No a ešte sa k sebe vrátili na chvíľočku v programe Paškál s Jaroslavom Uhlířom, ale ten sa rozhodol ísť trošku inou cestou a práve so Zdeňkom Svirákom spolupracovať, takže Karol Šíp potom ako, tak povediac, solista išiel ďalej, ale tí sentimentálni chlápkové sa nám predsa len ešte pripomenú v jednej nahrávke. Thank ty časy, kde jen jsou. Vzpomínky mizej pod plísní, u táboráku s kytarou, nocí šla píseň za písní. Snad všechno bylo jinačí, i pivo mělo jiný šmak. Čas každýho z nás poznačí, Čas letí, ani nevíš jak. zapoukal vítr lehounce, holkám na skútrech sukně zved. Když uháněli k berounce, to už je nejmín tisíc let. Nocí se neslavúne uschlej trav. ubytoval se spod širák. Od řeky z dálky mírně hučel splav. Na šraňkách houkal vždycky vlak. Taková noc, no to byl pravej rád. Dneska už nejsou takové, nebo sme tím, jak léta utíkají. Když slunce vlezlo za mračná, tak tam byl ještě někde stoch. A v řece voda průzračná, takže i pít by si z ní mohl. A holky byly přítulný, často až k ránu šlo se spát. Dostanu nebo do kůny nebylo třeba ani stát. Těch smutných očí, smutných děl, každá chtěla být bardotkou. Miloval ten, kdo právě chtěl, zbytek byl vodku za vodkou. Nocí se neslavúne uschlej traf ubytoval se spočirák. Od řeky z dálky mírně hučel splav. Na šraňkách houkal vždycky vlak, taková noc, no to byl pravej rád. Dneska už nejsou takové, nebo sme tím, jak léta utíkají. Zneli nám teda sentimentální chlápkové z nahrávka z roku 1993 s prívodným telesom skupina Gram. No a Jaroslav Uhlíř, na ktorého si tiež nájdeme v tomto roku ešte priestor, pretože jeho 80 tá bude na programe dňa 14. septembra. Takže aj pesničky z jeho autorskej dielne, ktoré písal pre mnohých interpretov. Ten holubý dům asi najvýraznejší v podaní Jirku Schellingera, ale niečo nájdeme aj u Hanky Zagorovej, ktorá sa napríklad stala súčasťou projektu nasledujúceho, aj keď ona nám teda spievať nebude, ale ten projekt, ktorý bude teraz dominovať, tak to je tiež tvorba pre deti, ktorej aj Jaroslav Uhlíř je verný dlhé roky. K tomu sa dostaneme, ale poďme sa pozrieť do toho dnešného hudobného kalendára s dátumom 4. jún. Z tej svetovej scény nám vyčnieva v podstate už len jediná žijúca členka skupiny Mamas and Papas eh, Michelle Phillips, ročník 1944 od 62. manželka lídra kapely Johna Phillipsa, ktorá sa narodila ako Holly Michelle Gilliam No a začiatky tejto úspešnej formácie siahajú až do roku 1964, keď na Panenských ostrovoch vznikla trojčlenná formácia, ktorú zakladal práve John Phillips a o rok neskôr sa presťahovali do Kalifornie. Pridala sa k ním bývalá čašníčka Kes Eliotová, No a vo februári 66 už mali v rebríčku prvú výraznú hitovku skladbu California Dreamin', v máji 66 eh, viedli poprvýkrát americkú hitparádu s legendárnym titulom Monday Monday, za čo získali aj zlatú platňu, lebo milión predaných singlov, to už predsa len niečo znamená. No a prvá LP platňa, tá je z roku 1966, bola úspešná. Dostala sa na prvé miesto v rebríčku albumov. Koniec tejto formácie, ten sa spája s letom roku 1968, celkovo 11 pesničiek v hitparádach, 5 štúdiových albumov. ta vydala vo februári 77 aj solovku. Čo sa týka domácej scény, tak tam vyčnievajú hlavne dve mená. Na Mariana Kochanského si ešte posvietime, ale zabudnúť nemožno ani na ročník 1949, narodil sa v obci Malé žarnoseky pri Lovosiciach a stal sa výrazným gitaristom a skladateľom Ota Petřina, ktorý začínal ako 10-ročný na ľudovej škole umenia, hral na klavíry, ten ho nebavil, tak to po roku vymenil za gitaru a tej zostal verný po celý život. Vyštudoval konzervatórium, ukončil v roku 1970 tieto štúdia, ale už počas nich hral v jednej z amatérských formácií, spolužiakom bol aj bubeník Petr Hejduk a ten ho údajne dotiahol na post gitaristu v sprievodnej skupine divadla Rokoko, takže sprevádzali vtedajšie hviezdy, Trojlístok, Marta Kubišová, Helena Vondráčková a Vašek Neckář. No a v 69. sa kapela zmenila na orchester Golden Kids. Po tom úradnom rozpustení viedol Ota Petřina sprievodnú skupinu Vaška Neckářa, skupinu Bacily a presadil sa aj ako autor pesničiek, takže potulný hráč alebo tvým dlouhým vlasům. Toto napokon uspelo aj v 81. na Bratislavskej líre a od roku 1975 až do 87. sa venoval hlavne štúdiovej a skladateľskej práci No, malo to aj svoje dôvody, veľmi často, hlavne kvôli tomu, že rád nosil dlhé vlasy a toto sa súdruhom nepáčilo, tak ho upratali v podstate takýmto spôsobom, keďže odmietal tie vlasy dať dole a Vašek Neckář si ho dokázal obhájiť vo svojich projektoch, čo tiež dalo určite robotu. Čo sa týka hudby k filmu Smrt talentovaného ševce, to je z 82. V tom 87. sa po tej štúdiovej práci vrátil k bacilom. No a vydali aj, e, aj on sám solové albumy, Super Robot, prípadne Pečeť. Bola tam aj spolupráca s Petrou Janu, to tiež treba zdôrazniť, lebo aj ona vydávala také rokové záležitosti, kde Ota Petřina zanechal svoju stopu. Aj jeho syn, junior Ota Petřina, ročník 85, ten sa tiež venuje muzike, aj keď úplne inej, lebo pod menom Marpo e, predkladá skôr hip-hopové záležitosti. No, na otu už môžeme len spomínať 11. júla uplynie 10 rokov, keď sa tento životný príbeh skončil. No, ale zostáva určite v spomienkach a okolo toho 11. júla by sme sa mohli vrátiť k jeho hudobnému odkazu lebo dnes to bude postavené ešte na iných. Sme už v druhej polovičke, tak poďme za tým Medzinárodným dňom detí, ktorý každoročne pripadá na ten 1. júnový deň. Na Slovensku sa zvykne oslavovať od roku 1952 ako Medzinárodný deň detí. Tá myšlienka vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí v Ženeve vo Švajčiarsku a to presne v roku 1925, takže už je to 100 rokov od tohto momentu, keď zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelávaním a inými otázkami, ktoré sa týkali deti po celej planete a konferencia, alebo po nej, viacero vlád zaviedlo v svojich krajinách takýto deň s cieľom urobiť deťom radosť, zároveň teda poukázať aj na problémy. Niekedy ich aj tie vlády samé vytvárajú. Ono nie je úplne jasné, prečo bol ako Medzinárodný deň detí vybratý práve 1. jún, aj keď je teda najobľúbenejším termínom, zhruba 20 krajín to takto má nastavené a u nás sa uchytil už teda za toho socializmu kvôli čomu vznikla aj milná domnienka, že to bol vynález súdruhov, ale Deň detí, ten sa napríklad v Spojených štátoch oslovoval poprvýkrát už pred tými 100 eh, rokmi v San Francisku. My si to pripomenieme nahrávkami, ktoré boli jednak naspievané deťmi a tiež písané pre deti, lebo interpret prvej pesničky už v čase vzniku tejto nahrávky zase až tak dieťaťom nebol, aj keď mnohí zostávame po celý život, hlavne muži. V roku 1988 sa objavila na trhu LP platňa, ktorú by sme si mohli dnes pripomenúť. Je to taký soundtrack pre deti k úspešnému belgickému televíznemu seriálu Šmolkovia, toto vydalo vydavateľstvo Suprafon a album predstavoval české verzie seriálových melódií belgického skladateľa Harryho, Henryho Seroku, doplnené o melódie z dielne českých skladateľov, niečo tam pridali Karel Wagner, Ladislav Štajdl a Viteslav Hádl, celkovo 13 nahrávok a jednu z nich mal možnosť naspievať napríklad Michal Penk. Pesnička dostala názov Hlášení šmoulího rozhlasu. za účelem a na obranu. Vyhlašujem a apelujem kde žijou šmolové. Kuřákům zakázám vstup, z toho, kdo poruší zákon náš, nezbytný jediný klub. Postavte stráž a kontrolujte, ukážou-li na znečištění czas wyjść rozmowę Gonzakom zakazać stóp Sam do porusi Nie znajdę jedyny klub Za zniczone dwie cygarety Za krabieczków, a za kartonek Proteger os mãos. Áno, šmolkovia dodnes e, priťahujú pozornosť, e, fiktívne postavičky, hrajúce v komiksoch, seriály aj vo filmoch. Ten dej seriálov a komiksov, to sa odohráva v stredoveku, vyskytujú sa pravdepodobne podľa vzhľadu okolitej krajiny najskôr niekde na západnom pobreží Írska alebo severozápadného Walesu a všetci šmolkovia sú mužského pohľavia, len šmolinka a Sašetka by mali byť i dievčatkami. Takmer všetci v kreslenom seriáli nosia biele nohavice, bielu čapku, len tatko Šmolko je celý v červenom a detko Šmolko nosí žlté nohavice s trakmi a žltú čiapku. V komiksoch je ich oblečenie veľmi typovo aj farebne rôznorodé a poprvýkrát sa objavili v komikse v oktobri roku 1958, kam ich autor prikreslil navyše ako vedľajšie postavy ten samotný komiks im však venoval až v roku nasledujúcom a to bolo súčasťou jedného z časopisov. No, bolo vymyslené aj francúzske meno pre šmolkov pri jedle, keď chcel podať autor solníčku a nevedel si spomenúť, ako sa solníčka povie, povedal preto podaj mi štrumpf. No a prvý film o šmolkoch vznikol v roku 1965, no a v 80 rokoch to bolo o známom kreslenom seriáli. Tieto pesničky, ktoré sme si pripomenuli, tak e, tento album bol ponúknutý či už na vinile alebo na tých e, magnetofónových kazetách. E, tvorcom albumu sa podarilo na nahrávku sústrediť celkom zaujímavé postavy. Dáda Patrasová, Hanna Zagorová, Iveta Bartošová, Jiří Korn, Josef Laufer, Karel Gott, Linda Finková, Michal David, aj Michal Penk samozrejme, lebo nám spieval, Petra Janu, Standa Hložek, Darinka Rolincová si tam tiež zaspievala, dokonca v Slovenčine. To bola skladba s názvom Škriatok, ktorú otextoval Ľuboš Zeman, tiež jeden z aktuálnych oslávencov tohto obdobia. No a celosvetovo, teraz nemyslíme, že tejto českej verzie, ale skôr originálu, tých nahrávok šmolkovskej muziky sa predalo viac ako 50 miliónov gramofónových platní, takže ono to zarezonovalo. Ale u nás svojho času pritiahla pozornosť tiež e, televízna verzia programu, ktorý v 70. a ešte aj v 80. rokoch slávil úspech na slovenskom okruhu Československej televízie. Vysielalo sa z Košíc a išlo o program s názvom Zlatá brána hudobno-dramatický pre deti a mládež, ktorý bol vyplnený aj pesničkami a tie vznikali hlavne v prvopočiatkoch e, aj čo sa týka podkladov vďaka e, skupine Plameňáci, ktorá bola sprievodnou formáciou Márie Rotrovej. No a tu teda bolo teleso, ktoré dodávalo kvalitný materiál, ale ani deti sa nedali zahambiť, ktoré jednotlivé pesničky mali možnosť naspievať medzi nimi figurovala aj postava menom Imko Eperieši, ktorého by sme si mohli e, pripomenúť napríklad v nahrávke s názvom Hodinky. Hodinky. Michali Brzovský ako autor hudby, Tomáš Janovic podpísaný pod textom. No nielen Imko Eperieši, ešte tam bol jeden hlas, ale teraz, no, ťažšie je to dohľadať, či to bol Dušan Slezák, Robert Špak, lebo spoločne spievali aj veselé pesničky, ktoré sa vybrali do Rimavskej soboty. Takže ten druhý hlas by mal byť spojený s jedným z týchto mien, ale to by som len typoval, Predsa len po rokoch už sa to ťažšie zatrieďuje, tieto nahrávky. Boli tam aj výrazní, samozrejme, Zuzka Tlučková, ktorá si zaspievala o Liptovskej Brinzi, ktorá repce, lebo robí haluškám čepce a boli tam aj ďalšie hitovky e, typu Černoch Čučo, Čokoláda, Detko, Divadlo, Doremi, Herečka, Karneval, Klope, Klope, Dáždik, Na zelený dáždik, Kvapka, Kvapka, Marianova taška, nehoda, ozvena, padla hviezda na balkón, Peter centimeter, počtár, snehulienka, kolobežka, rýchlobežka, Vianoce v jazere, vrtké jazyky, zázračný vozík, zimný vietor, fiu, fiu, fiu a podobne. Takže hitoviek neúrekom. Ono sa to potom postupne dostalo aj na hudobné nosiče. Nie všetko samozrejme, ale tá reprezentatívna vzorka. Takže je možné spomínať aj po tejto stránke v rámci detskej tvorby. Čo sa týka záverečnej skladby tohto bloku, tak e, to už bude zase trošku iná káva, e, pretože si pripomenieme aj tú detskú časť e, speváckej cesty Darinky Rolincovej, ktorá sa ako taký najjagavejší kvietok objavila v tom 80 zhruba, keď naspievala prvú verziu piesne s Janou Naďovou, keby som bola princezna Arabela, samozrejme už aj predtým mala nejaké pesničky, tam hlavne v spolupráci s, so spomínaným Alim Brezovským, tak e, vznikli nahrávky, e, ktoré sa potom objavili aj na jej prvej profilovej LP platni, ale niektoré pesničky sa zaznamenali už trošku skôr a pokiaľ došlo k nahrávaniu albumu, tak e, potom vznikli aj novšie verzie. Preto hovorím o novších verziách, lebo jedna z najvýraznejších, ktorá sa na tejto LP platni objavila, má aj svoju staršiu podobu a tu si dovolím dnes trošku povytiahnuť. Konkrétne jedna z najvýraznejších piesní pre deti, aká kedy u nás v rámci slovenskej pesničkovej tvorby vznikla, to je Cesta do rozprávky a Darinka ju naspievala úžasne nielen na ten album, ale aj trošku skôr keď sa k nej mala možnosť dostať, tak si ju poďme teraz pripomenúť. sviec horí. Tak takto sme si mali možnosť pripomenúť spevácké začiatky Darinky Rolincovej, ktorú dá sa povedať, že povytiahol hore práve autor tejto melódie Ali Kováč, ktorý ju počul spievať u hlasového pedagoga Františka Tugendlieba, kde na kurzy chodili aj Marika Gombitová, Meky Šbírka, Karol Duchoň a Elánisti a tak ďalej a tak ďalej. On tam vtedy mal možnosť sa práve nachádzať, keď za dverami počul <laughs> hlas Darinky Rolincovej a došlo k ponuke, či by nechcela naspievať pesničky do televízie. A mal vybavené vtedy nahrávanie piesni matelka. No a vznikla táto skladba, ktorú otextoval Peter Guldan. Ten sa postaral aj o ďalšie texty, potom na prvú profilovku Mama prečo, až raz budem učiteľkou, vtedy sú Vianoce, Školská láska, Slávik a Rúža, aj tá titulná Arabela, no, pretože Peter Guldan ako textár e, prispieval aj iným samozrejme do repertoáru, ale toto sa stalo takým celkom výrazným. On potom ešte bol podpísaný aj pod e, z dnešného pohľadu naozaj výnimočný seriál. To boli tie bambulkine dobrodružstva, čo mu tiež prinieslo celkom zaujímavú odozvu ale to už bola samozrejme iná kapitola a pesničky Petra Guldana tie sa objavili aj u Mariky Gombitovej, aj u Jany Kocianovej, Karola Duchoňa, Julie a Petra Hečkovcov, Marceli Molnárovej a ďalších interpretov, ale už môžeme len spomínať od 22. oktobra 2022. No, tak toľko dnes blok detských pesničiek končí tak akurát Máme pred sebou ešte pol hodinku a to už bude spomienka na inú hviezdu, iný talent a aj iný štýl muziky, pretože práve dnes 4. júna si pripomíname nedožité 70. narodeniny rodáka z Partizánskeho. Stal sa spevákom, skladateľom aj spoluzakladateľom skupiny ktorá si hovorila ľudový orchester jednoduchej zábavy obyvateľstva, v skratke jednoducho Lojzo, Marian Kochanský, jednoducho sa nedá zabudnúť. A myslím si, že aj pesničky, ktoré nám tu budú znieť, oprávnenie podporia práve toto tvrdenie. istý sa, že nie sem. Asfaltkou rozbitou tisíce mužov žien. Pár domov potom les, tam otvára sa dnes obec hráčov. ešte zo pár vecí, ktoré má len. O Las Vegas, o Las Vegas, o Las Vegas. Už sme samé happy birthday, consulting a baby. Zatiaľ čo si medzi sebou ponúkame šmejdy. Halušky sme vymenili za šunkovú pizzu. Baču s bunčom honelníci dá Nemecku traktory predali pod rukou. Reklamy na poli ochránka za zbuchou. Na chlieve sú samé kosti. Radšej ma chyť hore, vyššie prídeš do radosti. Už sa všetci poženili, len ten prco zostal. A ten prco prcovatý najpeknejšiu dostal. será kaskom laze, dajú sa zarobiť veľké peniaze, tí, čo ich zarobili, za pár rokov zmizli, kde sú vielen len klokan a kanadský grizzly. O Las Vegas. Rok 1996, ale ako keby vedel, ako bude vyzerať aj budúcnosť v našich zemepisných šírkach vizionár v pesničkách, lebo mnohé sú aktuálne aj v súčasnosti. Marian Kochanský, na ktorého jednoducho nemožno nespomínať, to bôž v deň jeho narodenín a ešte keď tu máme aj to jubileum kapela tá vznikla v Bratislave v 82. a Spočiatku hrali pesničky žánrovo blízke muzike z prelomu 19. 20. storočia, to bol ten tzv. dlažbový folk alebo meský folk a ono sa to dalo prirovnať e, k produkcii kapiel hrávajúcich na jarmokoch a príležitostných akciách. Kapela využívala hlavne akustické hudobné nástroje, charakteristické pre folk alebo country music a spájala žánre s tradičnými hudobnými štýlmi typu tango, polka, valčík. Spočiatku vystupovali aj na festivaloch, v Českej republike to bola Porta alebo Olomoucký Sireček ale postupne sa dostali do povedomia hlavne vďaka pôvodnej tvorbe a začala tam aj spolupráca s ďalšími interpretmi. Pokiaľ ide o radovú jednotku, to už je dnes také, dalo by sa povedať, že až priam legendárne. Chceli nahrávať štúdiové verzie, ale nahrávacie štúdia opusu e, tie boli vtedy zabukované, takže bola iba jedna jediná príležitosť natočiť to ako živý záznam boli dva termíny, obidva koncerty zaznamenané a vyberali sa vydarenejšie verzie. Zavolal sa fanklub, aby to malo aj svoju atmosféru a tá atmosféra teda napokon aj tam bolo počuť, ale ešte skôr ako sa k tomuto produktu dostaneme, tak si poďme vypočuť aj niečo, čo sa na túto prvú LP platňu napríklad nedostalo a tiež to v prvopočiatkoch slávilo celkom zaujímavý ohlas skladba Cik do plienky. Thank jak narodil pesničky skupiny Loizo. Môže byť, že si tiež občas cvrkli, keď e, zaznelo niečo, čo ich dokázalo pobaviť. Môže byť, že aj pesničky tohto typu. Z takých tých, e, ktoré sa napokon na albume neobjavili, do, dokonca doteraz som to nezaznamenal na žiadnom hudobnom nosiči, tak to bol aj Pišpekyho Tatraplán. Aj to je titul, ktorý zaujal aj svojou klipovou podobou, kde sa e, dvaja členovia kapely a to by mali byť práve Marian Kochanský a potom František Mikurčík, hráč na kontrabas štilizovali do podoby tandemu Dieter Bolen Thomas Anders, čiže Modern Talking <laughs> dali si na hlavy parochne a tak toto poriešili No, ale vznikali aj tieto pesničky na tú albumovú jednotku, čiže na centrálnom trhovisku Toreador Karol Ančasi Draha ako Volvo, ktorá má aj štúdiovú podobu, tá odznela v Triangli. Potom učiteľka chémie a e, Vincentka Fangogová a podobne. To bola podstate pesnička, ktorá bola takou ódou na originálny dobový výrobok, prvú minerálku predávanú v petfľaši s hliníkovým trhacím vrchnáčikom a s obchodným názvom Vincentka. A tiež je to titul, ktorý napokon celý album uzatváral, tak si poďme tú atmosféru z 20. aprílového dňa roku 1985, keď došlo na tie záznamy pripomenúť práve v skladbe Vincentka van Gogová. Vincentka Van Gogová, Vincentka Van Gogo, Vincentka Gogová. Keď ju mne urobí cink. Na poze, úplne na koniak, ba celkom na vodku sa podobá. Je to pravý koktejlový aj horčík tri mangány. Keď máš iný vkus, inhalovať skús. Dýchať z bublín paru a hlavu máš zdravú a v práci kľud. Vincentka Pan čistý cink. Na poze úplne na koňach, pán celkom na vodku sa podobá. Je to pravý koktejlový drink. si môžete aj zaspievať, lebo ten záver si to tiež doslova pýta súčasný zaslúžený. Posvietime si ešte aj na ďalšie projekty skupiny Lojzo v deň nedožitých 70. narodenín Mariana Kochanského, ale patrila aj iným. V tento deň prichádzali na svet aj ďalšie postavičky, svojím spôsobom neprehliadnutelné. V Bratislave sa v roku 1754 narodil zakladateľ hvezdární v Janové, v Neapole aj v Ženeve matematik a astronom František Xaver Zach. Tiež bol organizátorom prvého medzinárodného astronomického kongresu. Nemecký technik Ludwig Dürr, ten sa narodil v roku 1878, hlavný konštruktér vzducholodí Cepelin. Gloria Francis Stewartová, to bola americká herečka, ročník 1910. V Hollywoode bola hviezdou už aj v 30. a 40. rokoch minulého storočia a preslávila sa hlavne v hororových tituloch. Potom sa od herectva odvrátila, venovala sa obchodu, maľovaniu, písala scenáre, šlachtila e, bonsaje. V 70. rokoch sa ale na televízne obrazovky vrátila a v 80. aj na plátna kín. Taký, dá sa povedať, že tretí comeback, ako sa tomu zvykne hovoriť teraz po slovensky v novodobej e, dobe, tak ten sa uskutočnil v roku 1997 a mnohí to môže byť, že ste zaznamenali sami, lebo stvárnila Rose v Titaniku, tú staršiu pani samozrejme, za ktorú bola nominovaná aj na Oscara za ten výkon vo vedľajšej úlohe a stala sa tak vo svojich 87 rokoch najstaršou herečkou, ktorá kedy na túto cenu bola nominovaná, napokon sa dožila storočnice, zomrela krátko potom v septembri 2010. Ročníkom 1930 e, boli hneď dva Japáni, v oboch prípadoch už hovoríme v minulosti. Viktor Vyasilievič Tichonov, rodák z Moskvy, tak e, ten sa stal prominentným ruským hráčom a hlavne trénerom v ľadovom hokeji lebo po ukončení hráčskej kariéry viedol aj sovietskú reprezentáciu v čase, keď bola najsilnejším tímom na svete a aj vďaka tomu ho potom v roku 1998 zapísali do hokejovej siene Slávy Svetovej hokejovej federácie. No, nie všetci na ňo môžu po tejto stránke v dobrom spomínať, ale 13 titulov majstra sovietskej eh, hokejovej ligy, potom sú tu zlaté medaile hneď z 8 svetových šampionátov od roku 1978 do roku 1990. Sú tam aj tri zlaté olympijské medaile v 84., 88. a v 92. Účasť aj na Challenge Cup alebo kanadskom pohári. On bol pre svoj tzv. diktátorský štýl dobre známy, čo sa týka trénera vykonával takmer absolútnu kontrolu nad životmi svojich hráčov. Trénoval tento tým 10 až 11 mesiacov v roku a počas tejto doby boli hráči aj ubytovaní v kasárňach. Mal pod kontrolou aj CSK a Moskva a súčasne teda aj tú reprezentáciu. Zatiaľ čo verejne podporoval úsilie hráčov ísť si zahrať do NHL, boli tu aj takí, ktorí ho obviňovali, že svojimi kontaktmi vo vnútri vlády e, Sovietskeho zväzu podnikal zase na druhej strane všetko preto, aby tí hráči odísť nemohli. Po odchode na dôchodok loboval v ruskej vláde za lepšie financovanie národného hokejového týmu a na sklonku života pracoval ako prezident klubu HC CSK Moskva. Ten jeho príbeh sa skončil 24. novembra 2014 kratšiu cestu absolvoval rodák z Prievidze Štefan Uher, rovesník Viktora Tichonova, ktorý bol pre zmenu slovenským režisérom a scenáristom. Študoval režiu na Filmovej akadémii muzických umení v Prahe No a e, to ešte v prvej polovičke 50. rokov. Najskôr sa venoval dokumentom, neskôr aj hraným filmom. Stal sa predstaviteľom tzv. novej vlny v československej kinematografii. No a z tých známych filmov Slnko v sieti z roku 1962, o 4 roky neskôr vznikla Panna Zázračnica. V 71. Keby som mal pušku, moje kone vrané, to už je rok 1980 v nasledujúcom období vzniklo kosenie jastrabej lúky a známym sa stal aj titul Pásla kone na betóne. Z roku 1982 Štefan Uher zomrel na skonku marca roku 1993. Na tie ďalšie mená si posvietime opäť po ďalšej pesničke, aby nám to navodilo dobrú náladu. Siahneme po druhom albume skupiny Loizo, už prvom štúdiovom, miničmi muzikanti, ktorý uzatvárala práve pesnička s názvom Col sem, col tam nám už je to všetko jedno. Prichádza ten najveselší okamžik cestou do teplých krajín, teplých krajín. Lúštim cole ako dotazník a čo len môžem spalím, môžem spalím. 3 hodiny posúvania a už zdravím, konečne tá krásna rozlúčka. Čo leziete? Pošepnú mi do uška, zdvorilo mi poklepkajú na kufor. Na hádanie som si radšej netrúfol, na hádanie som si radšej netrúfol. smetný ústatý vlečiem sa k práci domov, práci domov. Zďaleka ma víta zvoník usmiatý s tou svojou rečou strohou, rečou strohou. Aspoň teraz uvidí, že kráčam s dobou, za nápravou mám dve videá. Počítač a Piko, piko belo, lano, lindu, ciuso Zlato, čo som včera tlačil do pasty A to všetko chcem si doviesť do vlasti A to všetko chcem si doviesť do vlasti Veď prichádzam z devízovej oblasti Nechceme sa miešať do plazmy, nebudeme obchodovať s obrazmi. Chceme iba malé šmelinky, do jablčka schováme si hodinky. Do jablčka schováme si hodinky, alebo si dríme na prímky. Co sem, co tam, na už je to všetko jedno, co sem, co tam, na už je to fuk. Áno, kto si zadovážil druhú LP platňu skupiny Loizo, narazil aj na Loizo Metal v skladbe Povolíme skrutku alebo Loizo Rap, čo bola Central Passage, ale aj na pesničku tohto typu, Col sem, col tam, krajoobraz a keď ty tak aj ja strácam, jedna z balát, ktoré spestrovali repertoár a pridružená výroba samozrejme, tak to je tiež nahrávka, ktorá s Joškom Cillerom ako spevákom toho operného charakteru to mala možnosť spestriť a aj klipovo bola táto pesnička e, napokon ponúknutá. Nasledujúci produkt e, Ticho po plešine bude mať tiež svojho reprezentanta. Po tom, čo si prejdeme ďalšie mená z dnešného kalendára, Robert Fulgum, svetoznámy americký spisovateľ, ročník 1937, ten sa stal hlavne autorom celkom zaujímavého bestselleru Dostal názov Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škôlke. Bývalý polský prezident Bronislav Komorovský, ročník 1952, jeho rovesníčkou Hanna Lišková, to bola športová gymnastka, strieborná medailistka z letnej olympiády v 68. Mala 4 roky herečka Veronika, Veronika Jeníková, pochádzajúca z Prahy, tam vyštudovala hudobno-dramatický odbor na štátnom konzervatóriu. Absolventkou sa stala v roku 1984, ale už počas štúdií ju režisér Karel Kachyňa obsadil do hlavnej dievčenskej úlohy vo filme Pozor vizita. Prvý angažmán získala v Kladenskom divadle. Od 87. si zahrala v mestských divadlách pražských v ABC. no a po 20 rokoch mm, to opustila, išla na tzv. voľnú nohu, objavila sa v divadle na Jezerce a v divadelnej spoločnosti Háta. Inak, čo sa týka filmových postáv, tak Anthonyho Šanca zdivočila země rozpuštený a vypuštený obieti a vrazy no a Evička v titule Bonnie a Klit aj v dvojke tam si zahrala z tých televíznych, možno Vendulka zo seriálu Ordinace v rúžové zahrade. Zvyšok, ten si pripomenieme po ďalšej nahrávke, bude to tu tak trošku chvíľočku aj na ruby. Z albumu Ticho plešine asi najznámejšou skladbičkou Náci, titul, ktorý oživil legendu o známej to postavičke starej Bratislavy ale celkom príjemnou nahrávkou, okrem duetu s Elánom Hura na paprike, sa stala aj pesnička, ktorú Joško Ciller zhúdobnil, Marian Kochanský otextoval a stal sa aj tým hlavným interpretom titul Naruby. Naruby. prudký dáš. Ešte svitá, je si víta stále nový deň. Daj mu šunku, potom strum na somára, nesmieš vyriezne. Keď ťa zhodí z mu rohy, tak ho rozbehne. Ešte svitá, je si víta, stále no s orchestrom Dixivus pesnička na ruby. Ďalšia zo spomienok na Mariana Kochanského, ešte kvarteto Mien, ďalších oslávencov, Deborah Kompaniová alebo Kompanioniová, aby bolo presnejšie povedané, ročník 1970, bývala talianská lyžiarka, prvé preteky vyhrala v januári 92, celkovo štartovala v 113 pretekoch Svetového pohára, 16 víťazstiev, 44 umiestnení na pódiu. O 4 roky mladšia bratislavská rodáčka, tenistka Žaneta Husárová, tá v roku 2002 pomohla vybojovať pre Slovensko aj pohár federácie, ten Fed Cup. Najväčšie úspechy dosahovala vo štvorhre, v ktorej zaznamenala aj 23 titulov na okruhu WTA. Jubilantka, čerstvá 50 dcéra páru, ktorý sa tiež zaoberal umením herca Johna Vojkta, ktorý bol aj držiteľom Oscara, herečky Maršalin Bertrandovej, to je Angelina Jolie, ročník 1975, jedna z najúspešnejších aj najotvorenejších herečiek Hollywoodu. Asi netreba veľmi zvýrazňovať postavičky, ktoré mala možnosť stvárniť pred filmovými kamerami. No a Lukas Podolský, rodák z polských Glivic, nemecký futbalista. Tam je to o 40. výročí narodenia. Hrával na pozícii útočníka aj za Arsenal, aj za reprezentáciu. Um, svoju kariéru v novembri 2008 sa rozhodol ukončiť. Um, hral vtedy v Bayerne Mníchov. Ešte prestúpil do um, Kolína v 2009, ale už to teda dlho netrvalo každom prípade sa stal tiež jednou z takých neprehliadnutelných postavičiek. U nás je ňou teda Marian Kochanský, albumová štvorka, Lojzo štvrtý. To je produkt, ktorý priniesol, priniesol tiež zaujímavé nahrávky, hlavne teda dueto s Mekým Žbírkom. Každý deň budú vraj Vianoce, to sa stalo takým najvýraznejším. No a potom pesnička, pri ktorej vždy hrozilo, že nebude dobre odspievaná hlavne bolo potrebné nie príliš rýchlo tú pesničku rozbehnúť, aby sa tam podarilo vpasovať všetky slabiky, ktoré v tejto pesničke mali odznieť. Dostala názov Ja som dnes chorý. Ja som dnes chorý. neviem, či to spravil rezeň, behám ako prepustený väzeň, 5 krát za hodinu, že a strach. Niečo v žalúdku mi vadí, asi blinka z vašej hlady, možno svieti, keď sa meste stá. Musí to byť niečo veľké, možno dvere, možno gomik, toľké ihla, ktoré sa chce práve šiť. Možno z že strenožek ešte akú cučej kože, ale ako dlho s tým mám žiť. Ja som dnes chorý a neviem, čo ma bolí, či sa slepe črevo vo mne búri, či ma na to banka tlačia šnúri. Ja som dnes chorý neviem, čo ma bolí, či mi z nosa rastie dlhý chlop a či umýchala dlh. Ja skáčam ráno na madracov, my píne s trok, do roboty bežím tam aj späť. Na korčuliach zime jazdím, Žalke, futbal faním, mindulonou mastím ple. Ja zo spánku sa v noci lakám, celé leto marne čakám na sobotu, kedy pôjdem von. Aby na zlatých som stále plával, rade a melón sa hával, športovaniu zdal svoj hol. Ja som dnes chorý a neviem, čo ma bolí, či sa slepe červo vo mne búri, či ma na topánka tlačia šnúri. Ja som dnes chorý a neviem, čo ma bolí, či mi z nosa rastie dlhý chlop a či umýchám. čo vo mne búri, či ma na to banka tlačia šnúry. Ja som dnes chorý a neviem, čo ma bolí, či mi z nosa rastie dlhý chlop a či umýcha ladoch. Či mi z nosa rastie dlhý chlop a či umýcha ladoch. No, napokon sa tam tie zdravotné problémy predsa len objavili. Preto ten životný príbeh Mariana Kochanského skončil podstatne skôr, ako by si to mnohí želali. Ono sa to uzavrelo 28. apríla roku 2006, ale aj aktuálny 4. júnový deň je o odchodoch, ktoré si môžeme pripomenúť pri pohľade do kalendára. Vavrinec Benedikt z Nedožier, taký slovenský humanistický vzdelanec, žijúci na prelome 16. a 17. storočia. Je tu také malé výročie, vďaka roku 1615 Hugolin Gavlovič, ten zomrel v Horovciach. Bol aj kňazom, bol aj básnikom, autorom významného slovenského poetického diela Valaská škola mravu v Stodola. Zomrel v roku 1787. O 11 rokov neskôr ho nasledovala legenda, spisovateľ, milovník Giacomo Casanova. Reinhard Heydrich, ten už spomínaný bol. Mal toho veľa narováši a mohol mať ešte viac byť atentátu. Anton Smatana, známy ako Cmaro, to bol tiež rodák z Partizánskeho ako Marian Kochanský, narodený v 73. zomrel v roku 2008, bol spevákom, hudobníkom, skladateľom, textárom a gitaristom. No, založil si aj vlastnú kapelu, tá sa volala Velpabes, môže byť, že mnohí zachytili. V roku 2019 eh, zomrel Lenard Johansson, bol švédským futbalovým funkcionárom a celkom významným. A dnes je na konci tohto zoznamu. A na konci aj Petrolika, ktorá ponúkne ešte poslednú pesničku. Pôvodne mala táto skladba byť e, lírovou a ešte bola iba solovou nahrávkou a skladbou skupiny Loizo a keď ju na Bratislavskú líru neprijali, tak sa spojili so skupinou Elán a natočili spoločnú verziu a tá sa stala megahitom. Bude bodkou za spomínaním na Mariana Kochanského a výstižnou aj čo sa týka e, názvu tejto nahrávky ako záverečná skladba dnešnej Petrolejky. Že mi je ľúto. Asi viac ani k tomu dodávať netreba. Iba želanie pekného dňa.